Roma condita Romulus remun ecavit. Troia guastata Aeneas patrem et filium servavit. Alexander Magnus exercitu in Asia aducto persas vicit. Magno numero leonum et elephantorum in amphitheatro caeso multitudo magna voce clamabat. Urbe Roma visitata pater mecum in Sicilian navigavit. Omnibus templis et edificis publicis ornatis, vulgus diis de abusque gratia segit. Magna parte urbis Romae vastata, Nero nova edificia templaque extruxit. Caesar Gallis victis, exercitum in hiberna duxit. Iemer redeunte plurimi aues abolant. Caesareo quiso senadores, republican restituere non poterant.